16. Aytoldi Әлихке бәхт дәвләт сүптіне әйтуді. Айтолды күліп dedi. Хәммені чәндім. Бұны сорған екен сән sözümle anla. Hazır bu işlerini bilip durup kıldım. Sen mi beni bilişin kerek idi. Senin kışınғы kәgenlikim ve kösetkellerim mecaz adetim idi. Sen orun verdin. Lekin ben olturmadım. mening o'rnim yo'q buni san bilgin deganim edi bu so'zni isbotlash va o'zimga o'xshash narsani ko'rsatish uchun to'pni yaga qo'ydim chunki to'p bir o'rinda turmaydi do'malab ketadi davlatmi shundoq manmi do'malab ketaman san manga so'yinib qaraganda ko'zimni yumganligim o'zimning qandoq narsa ekanligimni ko'rsatganligim edi bugun man davlat u qarg'uga o'xshaydi kimki manga ilinsa shunila tutuman san qoit so'z deganda manmi so'zladim kulib qarag'iningda yuzimni yoshirdim man o'z odatimni sanga ko'rsatdim mejazim turoqsiz manga ishonma dedim beshidan ko'p ishga tushirgan oqsoqolning turkcha masal keltirib nima deganligini angla ey baxtlik odam birdamlik baxtga mag'rurlanmag'in ey otoqliq odam san baxtga ishinib ketma oqar suv ravon til va bu baxt turmaydi tinmasdan yurib dunyoni kezidu baxt ishonchsiz vafosiz turoqsizdir ketganda tez uchidu oyig'i toyg'oq aligning oy to'ldig'i suoli ali aytdi uxtim so'zing oydinlashdi xatolikning o'zrini so'rab o'zing qutulding endi manga ayt fazilating nima o'ktam tiling nemishqa cho'ng so'zlarni so'zladi oytoldining alikki javobi oytoldi aytdi fazilatim ko'p kishilarga naf tegsa meningdan tegadi qarasang mijozim yumshoq yeshim kichik man borliq baglik va buyuklikka o'tgal yuz husnim chiroyliq va qiliqim go'zal tilagan orzularimga qo'l yetkizdim man qayerda bo'lsam hammasi orzu qiladi men bilan birga yuradi va menga bog'lanadi rohat men bilan mushaqqat meningdan tazidi xushalliq men bilan qayg'u menga yo'limaydi kim menga qarshilik qilsa qiynalib o'ladi kim manga bo'yin egsa orzusiga erishadi meni uraman deguchilar o'zi uriladi bosaman deguchilar o'zi besiladi buningga taqlidan bu so'z yodimga keldi bilimlik yaxshi kishilar buni anglasin va o'qisin baxt qayerda bo'lsa uningga bo'yin eg ap bo'l agar baxtni rad qilsang qayg'u bilan elishsan baxt kelsa inson haqiqiy saodatga erishadi tuman orzusiga yetib halovatda yashaydi aligning oy to'ldig'i suoli ali dedi bu fazilatlaringni uqdim aytqin sening nuqsoning bormi buni bilay oy to'ldining aliga javobi oy to'ldi aytdi kishilar manga yola chaplab nuqsonim yo'q bo'lsimi lekin bor deyishidi nuqsonim shuki insonlar meni turaqsiz deb kishilarga aytib yomonlab yurishidi turaqsizligim men uchun nuqson emas o'zimga doim yangi narsa tanlayman barliq koni narsalar ko'rimsiz bo'ladi ko'rimsizning ayibi yirkinishlik bo'ladi yangi narsa boyada konining nima keragi esil narsa boyada xunuk yomonning nima kerak bilginki hamma lazzat yangi narsada bo'ladi lazzatni tilab kishilar qattiq mushaqqat chekadi bu odatim uchun meni turoqsiz deb so'kishidi bu nomim uchun manga ayb to'qishidi botir ar buningga taqlidan aniq aytdiki bilsang uning ma'nisi bu so'zga guvodir yaratilgan narsalar yo'q yo'qolg'isidir yaratquchi xoliq xolig'inini qiladi tiriklik degan shamoldak o'tib ketadi qochadi tutib bo'lmaydi uniga kim erishalaydi bu baxtga mag'rurlanma u keladi va yana ketadi bu davlatga ishonma u beradi ham oladi bu davlat turoqsiz bo'lmasa edi ey qo'zam baxt nima degan yaxshi narsa bo'lar edi bu davlat kelib yana ketmasa edi yo'rig'in kun yana qorong'ulashmagan bo'lar edi aligning oy to'ldig'i suoli alig dedi bu turaqsizliqingni uqdim yuz o'ribqa ketidi ekansan turg'unliqingmi bo'lamdi oy to'ldining aliki javobi oy to'ldi dedi mening o'zim va qiliqim kiyikdakdir so'z tamom so'yib orzu qilganlar manga tez erishaolmaydi agar erishsa tutib turolmaydi tezli zoyi qilib etadi manga erishgan ar bak mahkam tutsa so'zimni kesib aytimanki unundan qachanmayman alining oy to'ldig'i suoli alik dedi aytqin bu turg'unliqing nimida seni bog'laydigan qandoq kishan u aytoldining alayki javobi aytoldi dedi meni bog'laydigan kishan bu bir qancha narsadir qara ulardan balgi beray manga erish kuchining mijozi kamtar bo'lishi ko'ngli muloyim so'zi yumshoq bo'lishi kerak u o'ziga ehtiyot qilishi hargiz chekidan chiqmasligi yomon yaramas ishlarga yaqin yo'lamasligi kerak yiqqan melini o'z loyiqida ishlatishi qiliqi mijoz xulqiga bob hayot kechirishi kerak o'zidan cho'nglarga xizmat ko'rsatishi o'zidan kichiklarga shirin so'zlik bo'lishi mag'rurlik bilan kishini kamsitmasligi o'zidan kichiklarni zangliq qilib xorlamasligi kerak ichimlikka behuda berilmasligi melini behuda isrof qilmasligi kerak qo'l va tili bilan o'yinga kirishmasligi mijoz xulqini to'g'ri tutishi kerak bu narsalar turaqsiz baxtning kishinidir baxtni bundoq bog'lasa u qochmaydi qoladi shoirning bu so'zi buningga guvoh shoirning bu so'zi so'zga tam qotidi kishi uchun davlat o'rkiga kiyikdakdir agar u kelsa ching tut tushab tizginla tutishni bilsang davlat tezib ketolmaydi turut agar tezib ketsa sanga yana tez navbat kelmaydi aligning oy to'ldig'i javobi alig aytdi ey baxt seni tushandim seni qattiq so'ygan edim san mandin yuz o'ribsan agar o'zgarishchan turaqsizliqing bo'lmaganda edi sening kelganliging qandoq yaxshi bo'ladi lekin turaqsizsan bevafosan vafoni ko'rsatsanu jafo qilasan ba'zida ota va onadan mehribon bo'lib kulib qarab kishini olqiningda tutasan ba'zida ko'magandek yuzingni o'raysan butun qiliqing va so'zlaring boshqacha o'zgaradi yig'isan to'plansa hammani qayta chochsan chaqirasan sanga yuzlansa eshikni yopsan oytoldining alayki javobi oytoldi dedi ey davlatman alik barcha nuqson va fazilatlarimning etini aytdim manga kim erishib mahkam tutay desa kerakli narsalarni aytib berdim чамы ясса туссон мени туткучи мага юген санмаса кийиктек кочеман мага яткүчү ким ба тажрибалик кери неме дегенлигин аңла тажрибалик кыйырла сөзи сөздүн каймыгы бахт келиду тутушну билмесең кетиду саңа мал бериду yeyishni bilmasang uni oladi turoqsiz baxtga erishsang uni noidi mahkam tut agar mahkam saqlamasang ishonginki qaytib ketadi baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim barliq noloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak o'zi pok bo'lishi to'g'ri yo'lda minishi lozim buning beg'i mushundoq buni bilish kerak alining oy to'ldig'i suoli ali aytdi nuqson va fazilatingni tushandim sening bu oy to'ldi degan eting nima demakdir uning ma'nisi nima manga aytib ba uni bilay tushunay sanga ishinay oy to'ldining alayki javobi oy to'ldi aytdi mening etimni va mijozimni donola oyga o'xshatadi oy tug'sa dastlabda bak kichik tug'adi kun sari cho'ng'iyib yuqori ko'tariladi oy to'lin bo'p bo'lsa dunyoni yoritadi dunyo xalqi uningdan yorug'lik oladi oy to'lib egizga ko'tarilsa u yana kemiyishga boshlaydi chiroy ho'sni ketadi yorug'liqi oziyib oxiri yo'qaydi qayta tug'idi har kechisi oz ozdan yana to'ladi man o'zimni shuningga o'xshayman ba'zan bor bo'lamanu ba'zan yo'q bo'laman man har qancha zaif kishiga yuzlansam kesib aytimanki uning husni borgan siri go'zallashidi u beyib ulg'aysa donqi yeyilsa uningdan ketaman uningmi shuhrat inovati ketidi yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi uning тақ turqi яна qayta burunqidek bo'lib qoladi buningga тақлидан shoirning bir so'zi borki shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir kishiga baxt keladi nomi shuhratlik bo'ladi xuddi yangi oydek nuri ortib oxir to'ladi davlat turaqsiz talva uningga ko'ngil bog'lama davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi Sana etimning yana bir ma'nosini eytay. Uni anlığın. Bunun da bana işengin. Bu ayının o'rni o'yi o'zgarib turdi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Ayning burchi saratandir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi uyga kirsa tezda chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerinimi buzadi. Qara. Men o'zimni shuningga o'xshayman. qiliqim ba'zida to'vallash ba'zida yuqori o'rlash keliman ketaman hammadan burun yuraman dunyoni kezaman mening turoqliq o'rnim yo'q qiliqlarimning ma'nisi shundoq bo'lgani uchun donishmanlar nozik ma'nilik qilib etimni oy to'ldi deb otadi shundoq man davlat bo'lsammi nuqsonim va fazilatimni kesilim ham uning davosini aytib berdim so'zni ochiq so'zladim amdi manga ishan tashlayman desang tashla tutaman desang tut alining oyit oldig'i javobi ali aytdi barcha so'zingni angladim so'zlaring dilni yoritdi o'zingni yoriding sandek bir kishini orzu qilgan edim ey arla sardori xudo orzuyimni badi xudo kimning orzu tilakini basa uningga javoban shukri qilg'uluq bugundan boshlab manma tinmasdan erinmasdan buning shukrini qilishim kerak bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim oqil kishining nima deganligini angla ey ne'matga ega bo'g'ichi azamat shukr qil shukr qilsang xudo ne'matni oshiradi ne'matga ega bo'lg'uchi o'zini unutib qoladi buningga shukr qilsa ne'mat yuz o'rmaydi oz yaxshilik uchun noiti ko'p shukr qil erishgan ne'mating ko'p bo'lsa uning qadrini bil shukr qilsang bir ne'mat o'n bo'ladi biri o'n bo'lib o'yga mol dunyo to'ladi ali oy to'ldini olqishladi va kech kunduz menga qarishib tur dedi nurg'un mol dunyo mulk badi ko'p maqtidi qadrladi ko'p oltin kumush badi ali uningga hamma ishlarni so'zlab berdi. hamma ishda uningdan aql va bilim talab qildi oy to'ldimi bu qadr qimmatga erishib chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi ali uni yana bir muddat sinab yurdi erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi